पुत्रादिसुखहीनोऽयम् सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः अयम् सन्न्यासः पुत्रादिसुखहीनः शुष्कः एव सन्न्यासे किमपि सुखम् न भविष्यति मम पुत्रादिभिः एव सुखम् भविष्यति पुत्रपौत्रादिभिः यत् सुखम् भविष्यति तत् सन्न्यासेन भवति सन्न्यासः शुष्कः तस्मात् पुत्रपौत्रसमन्वितः गृहस्थः एव लोके सरसः भवति इति